Ciferezigo accelas mal egaletson. La ciferezigo ne estas natura forto. Ja eblas arrangi justan distonon de la profitoi, kiui resultas el gi. Exemple, laula modelo de Alasco. Multai grandai economiai tendenzoi de nia epoco. Tut mondigio, ciferezigo, automatizado, havas unu comunan traiton. Ili estas bonai por la socio, sed ne nepre por ciu unuopa homo. La changigio de la economio conducas al pli forta mal egalezzo, ce viv en spesoi cae posedagioi. Precipe en de labor mercato, la nova economio creas perdantoin. La politico dum longa tempo nur observis tiun evoluon, kiu quasau ventego trablovas la landon. Precipe en la meso de la socio, la salairoi enorme premigias pro la applicado de computiloi cae robotoi. Plei forte endangerigatai estas facai laboristoi en la productado. Ili devas calculi pri pli malaltai salairoi. Gainantoi de la evoluo ali flanke estas la estroi de entreprenoi, kiui aplicas la plei novain cae plei modernain technologioin. Precipe profitas la fondintoi cae posedantoi de tiai entreprenoi. Concise dirite, cifere cigo igas la landon pli ricia cae pli mal egala, gainas la capital sectoro, suferas la factoro laboro. Por contrau un novan mal egaletson, la classicae sistema de redistribuado ne estas taugai. Por plibone distribui la profitoin, la plei simpla formo estas stata fondusso, quiu investas en altgrade productivain entreprenoin cae ciu certigas alla civitanoi socian dividendon el la cerpitai profitoi. Por tio existas curagigai exemploi. Tiel, la usona stato Alasco fondis en la jaro 1976 statan fonduson por distoni la profitoin el la cerpado de nafto alla popolo. De ciam en la jaro 1982 oni comencis el pagi tiuin profitoin, Alasco evoluis el uno el la plei mal egaletsai usonai statoi, al stato en ciu la viv en spesoi de la homoi estas plei egalai. Tiu stata fonduso povus esti modelo, exemple ancau por Germanio. La differenzo devus esti, che ne crud materialoi estus la baso por profitoi, sed che la mono devus havi alian fonton, nome impostoin ciui congruas cun crescado. Tio cele, la productai factoroi, capitalo cae grundo, devus esti pli impostatai rilate alla factoro laboro. Concrete eblus attingi en spesoin el grund valorai impostoi. Oni devus en conduci fin fine Europan imposton pri servoi, cae ancau neproductivae finanzae negozoi devus esti pli forte impostatai. Tiel eblus, jaron post jaro, collecti miliardoin da euroi por fonduso, ciu post expara faso, el dividendoin al ciu civitano. La civitanoi farigius tiel popolo de actiuloi. Tio estus iom da socialismo creita per rimedoi de capitalismo.